Bon, ba, eneko aldana ziburu bizi 2008 zerrenda burua, e, maitza ikusgarriak lortu dituzue, ze valorazio egiten duzu emaitza honak? Ba, emaitza biziki honak, ba, uneko behoita laukakotx eh, behoita sei egin dugu, bi genetik biziki ukun, eta horrek ikusten, da ziburun benetazko eh, eh, eh espektatibat zegoela, eta jokatu da, ba, hori gure gure bizka gainean eh, eroi dira, jendak gure bizka gainean eman nahi dola biharko ziguruen eh, bakudak E, eh, eskuina zatitua zen, e, zuei babesa eman dizuet ere sozialistek eta ekologistek, ez dakit faktorek eragin duen zuek horrelako boz, boz kopuru handia lortzeak? Baina eskuinaren bozetan, deus, ez eskuinaren boza eskuinan gelditu da nahiz zatitu izan den, eta guk lortu duguna da, ba, ezkerreko boz, eh, hautez lego guzia batzea, togekin egin duela, eh, lortu izan. Eta bigarren itzulira begira, ezakite eh, zer espero zer gertatuko da? Be, bigarren itzulira begira, bolem zira zenbakiak aztertu dako dira, baina no, ikusten da benetazko aldaketa bat nahi dela ziurun, aldaketa hori guk dugula e, eta nustez eh, horrekin seituko gula. Beraz, hau eh, zapez izateko esperantzarekin edo? Esango izateko galdean. Erki, ba, honen eneko aldana, ziguru bizi gineta guekoa. Mila esker eta zorionak. Mila esker